Chunka hukniyoh kah capítulo. kai testigo kunamanta. Sohoskahlia TUPUNA barata hukahnin huikuaspan miniwarja. Dios patempluntawan altartaya TUPURAMUI YUPARAMUITAHIA CHAIPI adorah kunatapas. ICHAGA amam tupumunkichu templupa patiuntaja. Chayja kachkan mana kah Chaychuya Paikunam Sarutiachka hina munaychakunqa tawachunka iskayniyuq killa. Kachasak kachasak iskay Testiguikunata, waranqa iskai pachak puncha Chainapi chaynapi lutu pachawan willa ñuqamanta nispa. Chay testigukunaqa kasqa aceitunas ruruk iskai sachakuna hinam, utaq dios hayllanpi pikar iskay hatun michirukuna hinam pipas paykunatan munaptinga, y simunkumanta lluqsimuq ninawanmi inimigunkuta kañarunja. chaynatamá wañurunqa imanaruynin munaqpas chay testigukunaqa atiniyuqmi kasqa parata usyachinankupaqpas Dios manta Diosmanta willakunankukamam paykunaqa atiniyuqtaqmi kasjaku, yakuta yawariarachispanku, Munashankuman hina kay pachapi runakunata tukuyrikchaq kastigukunawan Paikuna Paykuna tukuruptin kunyatajmi... manchakuypaq animal uku pachamanta yoksimuspa... ...paikunapa contrampi girata duranja. Paikunata Benceruspa Wanyurachiptingmi, ...kuerpunkupas hatun llaqtapa kallinkunapi tam Chay llaqtatam tupachinko Sudomawan, inaspa egiptuan señor Chaypimaseñorninchikpas chakatasqa karqa. Kimsa puntraw runa runakuna llapa ayllukunamanta, tukuyrikchaq rimayniyuqkunamanta, hinaspa llapa testigo chay testigukunapa ayanta hawaspa, mana munanqachu pampanankuta. Kay pachapi kawsaqkunatañataqmi kusikunqaku chay atapas Kusikuymantam con apachinakunqaku, Chaynataqa iska chay iskay willakuqkuna mananya kay pachapi yachaqkunata ñakarichisqanraykum. o kimsa parting mantam, chay wañusqakunaman yaikururga, Diospa kachamusqan kawsachikuq espiritu. Hinaptinmi sayarirurqaku. Qhawaq ninkunañataqmi hatu atunta mancharikururqaku. mi chay testigo testigukuna Hanaq pachamanta hatun Hayakuita. Siqamuychik kayman, Hinapting mi puyuntakama seharurhako, enemigo pachaman kunapas hawachkaptin. Chay ora, nishu temblor Karoptingmi, mi, y chunka kaq partin. Hanchis waranja runakunam chay temblorwan. Yatahmi Hatuatunta manchari pachapikah Dios talabarjako. Angelpa ay aynisqanqa pasarumñam. kimsakah mi ichaha chayyara hamuchkan. Hanchis kaj kornitillamanta. Hanchis kaj ángel kornitillanta tukaykuptinñataqmi Pachamanta camorja. Kaipachapi pachapi gobierno kunaja Cristupanyam. pañam gobiernanja en mit Dios pajayllampi iskaychunka tawayoq tiyanakunapi jorampa ancianokuna, junjoranpa dios Dios tadoraspam nerjako. Señor tu que tuku ti atiyniyuq Dios nillayko, qamqa kunanpas niaupajpas hinakaqllam kanki. Qamqa, munaychakunaykipaqmi hatun kanki. Nasion piña corunco mi Ichaqa chayaramunmi punchaw kastiganaykipa. Chayaramunñam ura wañuqkunata husganaykipaq. Qanmanta nikikunaman mi pagapunki. Qamllapaq kawsaqkunamanwan mi pagapunki. mampas liapayangman mi pagapunki. Kaipacha pacha chinkachiqkunatam mi dios pa templon hanaq pachapi korja chaypim kachkasqa contrato baulpas. Japari cuna en ikuna, hinaspa rayukuna. Temblor mi pachata tasperja. Jepantanyatagme runtupara chayarja.